Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Երևանում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում մեկնարկել է Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովը։ Սփյուռքը կարող է իր ներդրումներով զորացնել Արցախը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար կողմերը պարտավոր են օգտագործել բոլոր հնարավորությունները։ Ադրբեջանական սև ցուցակ երևույթը հայատյաց քաղաքականության մաս է։ Այսօր մեռելոց է հանգուցյանների հիշատակի նվիրված օր։ Լևոն Արունյանի մրցակիցը կլինի Մաքսիմ Վաշելագրավը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Այսօր Երևանում Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ողնարկել է փոխադարձ վստահություն, միասնականություն եւ պատասխանատվություն խորագրով Հայաստան Սփյուռք հերթական 6-րդ համահայկական համաժողովը, որին մասնակցում է ավելի քան 1500 մարդ 70 երկրից։ Համաժողովի ներկայ են հայկական երկու հանրապետությունների նախագահներ Սերժ Սարգսյանն ու Բակո Սահակյանը, Հայաստանի եւ Արցախի պետական բարձրաստիճան այրեր եւ հոգեվոր առաջնորդներ։ Բացման խոսքով հանդես է եկել Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, նշելով, որ համաժողովը մեր միաս Տնտեսության Արհավաչյանը։ Համաժողովում օրնանքի խոսքի ասել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Ողջունի խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ չի կարող լինել կայուն խաղաղություն, մինչև որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը չհամակերպի միջազգային հանրության կողմից ամրագրված սկզբունքների հետ։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծել է, որ 2016-ի ապրիլին մենք կրկին ցույց տվեցինք աշխարհին մեր միասնականությունը եւ հայի անկոտրում ոգու ուժը։ Մենք համախմբվեցինք, լարեցինք մեր ուժերը մարտի դաշտում։ Համաժողով Մոսկվում ելույթ է ունեցել Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Նա կարևորել է միջոցառումը այն պահանջված համարելով Մայր Հայաստանի, Սփյուռքի եւ Արցախի համար, ընդգծելով, որ խնդիրները, որոնք ընդգրկված են համաժողովի օրակարգում, ունեն ռազմավարական նշանակություն մեր պետականության շարունակական զարգացման հերանեկարների նախանշման տեսանկյունից։ Ակնհայտ է, որ Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք երամեհասնությունը հայոց անկախ պետականության գոյության Նրա բնականոն զարգացման ու ռորացման, Սփյուռքում ազգային ինքնության պահպանման եւ նրա կենսունակության ապահովման կարևորագույն գրավականն է։ Կարևոր է, որ համաժողովի աշխատանքներին մասնակցում են հայտնի պետական, քաղաքական ու հասարակական գործիչներ, զինվորականներ, գիտնականներ, վերլուծաբաններ, բարերարներ, տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ աշխարհի շատ երկրներից։ Նման ներկայացուցչական բազմազգազմը նաև հանդիսանում է տարբեր ժողովուրդների եւ պետությունների հետ երկխոսության հաստատման ու ամրապնման, բարեկամական կապերի զարգացման հարմար հարթակ։ Հայ ժողովուրդն ունի լավ բարեկամներ աշխարհով մեկ, եւ մենք բարձր ենք գնահատում նրանց անկեղծ, անշահախնդիր ընկերությունը, այն համարելով մեծ եւ մնայուն հարստություն։ Արցախի հանրապետության նախագահը համաժողովի մասնակիցներին մաղթել է հաջող եւ արդյունավետ աշխատանք համոզմունք հայտնելով, որ համաժողովն արժանի ներդրում կունենա համազգային խնդիրների լուծման գործում։ Այս տարվա համաժողովն առանձնանում է նրանով, որ քննարկվելու է նաեւ համահայկական խորհուրդ ստեղծելու գաղափարը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր մեկնարկած Հայաստան Սփյուռք 2017 համաժողովի ժամանակ լրագրողների հետ զրույցում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը ընդգծել է, որ Սփյուռքը կարող է մեծ դերակատարություն ունենալ Արցախյան քննի կարգավորման հարցում։ Հայ համայնքները կարող են շատ ակտիվ աշխատել հատկապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներում՝ Ֆրանսիայում, Ռուսաստանում եւ ԱՄՆ-ում։ Սփյուռքը կարող է լավ լոբինգ անել իր ներդրումներով զորացնել Մայր Հայաստանն ու Արցախը։ Ես կարծում եմ Սփյուռքն անում է այն, ինչ իզորու է անել, ասել է պարգև Սրբազանը Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում փոխադարձ վստահություն, միասնականություն եւ պատասխանատվություն խորագրով Հայաստան Սփյուռք հերթական 6-րդ համահայկական համաժողովին ելույթ է ունեցել Արամ Արաջին Կաթողիկոսը։ Նա իր խոսքում կարևորել է Հայաստան Սփյուռք հարաբերություններում փոխադարձ վստահությունը եւ պատասխանատվությունը։ Ըստ նրա պետք է առաջ շարժվել դերերի հստակեցումներով առաջնահերթությունների ճշգրտմամբ գործակցությանը նոր որակ տալով։ Հզոր Հայաստան, ամուր Արցախ եւ կազմակերպ Սփյուռք։ Սա պետք պետք է դառնա ազգային քաղաքականության ուղեցույցը։ Հայաստանյան վտանգությունը համազգային առաջնահերթություն է, եւ սա կպահանջի ամուր կապվածությունը իր հողին Հայաստանին։ Հայրենիքը հող ու ժողովուրդ է, պետություն եւ տնտեսություն լցնելուց առաջ, ասել է Արամ Արաչինը։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը համոզված է, որ վաղ թե ուշ Արցախը կվերադառնա Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային սեղան։ Նա վստահ է, որ Արցախի լիարժեք վերադարձը բանակցային սեղան նոր լից կհաղորդի բանակցային գործընթացին։ Այս տեսակետը կիսում են թե Հայաստանը, թե միջազգային կառույցներն ու միջնորդները։ Միակ խոչընդոտողն Ադրբեջանն է իր ապակառուցողական քաղաքականությամբ, նշել է Կարեն Միրզոյանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների առաջիկա հանդիպումից ոչ մի սпасելիք չկա։ Այս մասին ասել է Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Թևան Պողոսյանը։ Դրա հետ մեկտեղ փորձագետը նշել է, որ կողմերը պարտավոր են օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համար։ Հուսանք, որ բանակցությունների թեման կլինի այն պայմանավորվածությունների իրականացումը, որոնց հասել էին Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում, ընդգծել է փորձագետը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Շուշիի կերպարվեստի թանգարանում կայացավ անվանի բանաստեղծ Մովսես Յախշունցի Մովսես Սաֆարյանի 101-ի նվիրված ցերեկույթ։ Ներկայեին գրչակիցներ, գրականագետներ, գրողի հարազատներ, նրա պոեզիայի երկրպագուներ։ Բոլորն այստեղ էին Մովսես Յախշունց բանաստեղծի տողի հետագծով եւ բանաստեղծի Մեկդարիա Հոբելյանը վերածվեց նրա ստեղծագործության արժևորման յուրատեսակ հանդեսի, որը լեցուն էր պոետի բարի գույներով, բուրմունքով ու մեղեդիով։ Բացելով միջոցառումը Արցախի հանրապետության գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը նշեց, որ մեր գրական ընտանիքի նահապետներից է Մովսես Յախշունցը եւ նրա ապրած կյանքն ու գրական գործունեությունը նահապետին վայելային։ Ես բախտ եմ ունեցել ժամանակի ընկեր լինել Մովսես ջան։ Մի խստակյաց, խստաստիճան կոչված աշխարհի հետ բոլորովին անհամաձայն մի անհատական։ Եվ երկու բանից է, երբեք իր բանաստեղծների մասին ոչինչ չեն ասում։ Պարզապես լողություն բանասությունը զում էր սեղանին, ունտեսում էր, զգում էր, որ հաղորդացում էր գեզրական մի բարձը խորոտեր, որին հաղորդացում, որին տեղյակ էր հեսիկ այդ հեղինակը։ Մի խոսքով նա բավականին դժվար բնավորության այս սիրելի, բավականին ծանր բնավորության այս սիրելի և շատ ունտեսված անհատականություն։ Մոսես Եղշունցի Բերթաձորի երկչի Մեգդարիա Հոբելյանի նվիրված ցերեկույթին հնչեցին շատ ելույթներ՝ գրականագետներ Ամալիա Գրիգորյանը, Ներսես Աթաբեկյանը, Աշոտ Ալեքսանյանը, Վահագն Սարգսյանը, Սոկրատ Խանյանը, Արքմենիկ Նիկողոսյանը, բանաստեղծ Ռոբերտ Եսայանը նշեցին Մոսես Եղշունց պոետի աշխարհընկալման դավանած գեղագիտական սկզբունքների ոճի ու լեզվամտածողության առանձնահատկությունների մասին։ Նրանցից յուրաքանչյուրի խոսքը որքան էլ տարբեր, սակայն ագուցվում էր նույն կետում՝ Մոսես Եղշունցը օշականի Երևանի բնորոշմամբ իրավ բանաստեղծ է եւ դեռ խոսք ունի ասելու մեզ ընթരാճ եկող ժամանակին։ Ուներ այնպես երազն իրական, որ մարդը ինչպես իր մանկությունում թրջել հրաշքն ապրել մի անգամ արդու դինանան, կապույտ անհուն, եթ մի անգանցա Բարեկամներ Մովսես Եղշունցի հարամյակի նվիրված ցերեկույթի մասին առավել մանրամասն կներկայացնենք զրուցարան հաղորդաշարի առաջիկա թողարկումներում։ Ազատության մեջ հայտնվելուց հետո բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի կատարած գրառումները եւս մեկ անգամ հաստատում են, որ Ադրբեջանում հայատյացությունն ունի խորն արմատներ, իրականացվում է պետական բարձր աջակցությամբ եւ ուղղված է ազգությամբ հայերի դեմ։ Այս մասին ասված է Հայաստանի Հանրապետության Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ, որում մասնավորապես ասվում է. ըստ Եվրոպական օմբուդսմանների ինստիտուտի Լապշինի արտահանձման որոշումն իրական սպառնալիք է եվրոպական արժեքների հիմքում ընկած խոսքի եւ զանգվածային լրատ արտահայտության միջոցների ազատության համար եւ լրջորեն վտանգում է մարդու իրավունքների արժեքները։ Միջազգային գործընկերների այցերն ու նրանց աշխատանքն Արցախում համարվել են եւ կհամարվեն իրավաչափ։ Պետք է անդադար ու համար աշխատանքով հասնել նրան, որ քաղաքագիրտ աշխարհը ճանաչի մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածն իր ժողովրդավարական ինստիտուտներով։ Ոչ մի սև ցուցակ Արցախը փակ չի պահի միջազգային հանրության համար։ Արցախ այցելել են եւ շարունակելու են այցելել լրագրողներ, падգամավորներ եւ քաղաքական գործիչներ, քանի որ հաշվի առնելով տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումները, նրանք պարտավոր են այնտեղ լինել, ասել է ռուս քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասովը։ Մինչ հայկական լրատվադաշտը ուշադրությունը սևեռել էր բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին ներում շնորհելու եւ ազատ արձակելու գործին, Բաքվում տեղի ունեցավ մեկ այլ գուցե եւ ավելի ուշագրավ իրադարձություն։ Բանտերից ազատվեցին նաեւ մի խումբ քաղբանտարկյալներ, ընդդիմադիր գործիչներ՝ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Վերջին շրջանում արևմտյան մամուլում հաճախ էր հոլովում Ադրբեջանի անունը։ Չնայած այդ արհեստացին պետական միավորին նվիրված մամուլի առաջին բացահայտումները շատ ավելի սկանդալային էին, քան կոռուպցիոն սկանդալներն են, այնուհանդերձ Ադրբեջանի հանդեպ ճնշում կամ նոր են գործադրում կամ էլ իշխանությունները նոր-նոր են զիջումների գնում միջազգային հանրությանը, ինչը եւ արտահայտվել է քաղբանտարկյալների ազատ արձակմամբ։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի համոզմամբ Ավելի քան համոզված եմ, որ այս ամենը պայմանավորված է այն հակասություններով, այն հակամարտությամբ, որը վերջին տարիներին հասունանում էր Ադրբեջան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններում եւ որի դրսեւորումներից կարծում եմ վերջի շրջանում արևմտյան մամուլում հրապարակվող նյութերն էին Ադրբեջանի հանցագործ քաղաքականությունը բացահայտող նյութերը, կապված եւ կոռուպցիոն սկանդալների եւ առավել եւս հատկապես Silkway ավիաընկերության միջոցով ահաբեկչական կառույցներին զենք զինամթերք մատակարարելու Ադրբեջանի այդ քաղաքականության պատմության։ Քաղաքագետը լավ նախադեպ է համարում այս երևույթը, որովհետև այն փաստորեն ի ցույց դրեց մի գործող մեխանիզմ։ Այսինքն մենք տեսանք, որ արևմուտքի կողմից որոշակի ճնշում գործադրվեց եւ այդ ճնշումը ունեցավ իր ազդեցությունը Ադրբեջանի քաղաքականության վրա ճնշման մեխանիզմներ կան եւ այդ ճնշման մեխանիզմները աշխատեցին Ադրբեջանում ժողովրդավարական գործընթացներին ճիշտ թե շատ ճիշտ ուղի վրա դնելու համար։ Բայց եթե այդ մեխանիզմները աշխատում են այդ խնդիրը լուծելու համար, ապա իրենք հստակ կարող են աշխատել նաեւ Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը զսպելու գործում։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը վստահ է, որ ճիշտ աշխատելու դեպքում կարող ենք որոշակի արդյունքների հասնել նաև մեր անվտանգության բարձրացման հարցում։ Նախ եւ առաջ պետք է ուսումնասիրելու հասկանալ, թե բռնապետ ընտանիքի համար հատկապես որ հարցերն են ավելի զգայուն, որ เป զի հարվածը ճիշտ նպատակակետին ուղվի, իսկ հետո արդեն ավելի ակտիվ ու պահանջկոտ քաղաքականությունը կտա ցանկալի արդյունքը։ Յուլիա Վանյան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք հայ առաքելական եկեղեցին նշեց խաչվերած տոնը։ Առաքելական բոլոր եկեղեցիներում մատուցվել է Սուրբ Պատարագ։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Խաչվերացի եկեղեցու 5 տաղավար տոներից վերջինն է։ Այն խաչին նվիրված տոներից ամենակարևորն է, որովհետև նվիրված է գերությունից խաչի վերադարձին եւ փառաբանությանը։ Արաքելական եկեղեցին խաչվերացը տոնում է սեպտեմբերի 11-ից 17 ընկած ժամանակահատվածում հանդիպող Կիրակի օրը։ Այս անգամ այն համընկավ սեպտեմբերի 17-ի հետ։ Խաչ վերած է կոչվում, որովհետև խաչը գտնվել է եւ բարձրացվել է, փառավորվել է։ Եվ երբ 610 թվականին Պարսկաստանը գրավեց Երուսաղեմը եւ Խաչը Ջերևարեց, տարավ Պարսկաստան, հետո Հերակլ կայսրը, Ռոմի կայսրը այն պատերազմով վերադարձրեց, Հայաստանի վրայով բերեց մինչեւ Երուսաղեմ, եւ որտեղ որ Խաչը կանգնում էր, փառավորում էր, ժողովուրդը ցնծում էր եւ Խաչին աշտամունք էր մատուցում։ Եվ այս առումով Խաչը դարձավ մեզ որպես փրկության նշան։ Դրա համար այսօրվա տոնը հենց Խաչի փառավորման տոնն է։ 3. Ստեփանակերտի Սուրբ Հակոբ եկեղեցում տոնին նվիրված Սուրբ Պատարագը մատուցեց Տեր Մինաս քահանան։ Հավատավորների թիվը սովորականից շատ էր եկեղեցում, ինչը քահանան բացատրում է նրանով, որ ամեն հավատավորի համար կարևոր է հենց այդ օրը խաչի օրհնությունը ստանալը որտեղ խաչը այսօր հարավորվում է իտես ժողովրդի, որտեղ խաչը մենք ճանաչում ենք որպես Քրիստոսի նշան, խաչը որպես փրկության նշան եւ խաչը մեզ համար նշան է նույնպես եւ օրհնության։ Դրա համար մենք բոլորս խաչ ենք գրում եւ այսօր խաչի տոնն է եւ հատկանշանական է, որ ժողովրդով լիքն է եկեղեցին, այսօր լեփ լեցուն է եկեղեցին, եւ սա նշան է նրան, որ մենք խաչապաշտ ժողովուրդ ենք։ Եվ պիտի լինենք միշտ խաչապաշտ, միշտ հուսանք Սուրբ Խաչի նրա զորությանը եւ խաչով ապրենք։ Ամեն մեկս գրենք մեր խաչը, գտնենք մեր խաչը, մանավան այն թող լինի մեր սրտի մեջ։ Եվ խաչի օրհնությունը, խաչի պահպանությունը, խաչի ճանապարհը թող լինի ամեն մեկիս համար որպես սրբության ճանապարհ։ Խաչվերացի հաջորդ օրը մեռելոց է։ Այսօր եկեղեցիներում մատուցվում է Սուրբ Պատարագ, կատարվում է հոգեհանգստյան կարգ, որից հետո հավատավորները այցելում են իրենց ննջեցյալների շիրիմներին։ Նշենք, որ հայ առաքելական եկեղեցին խաչին նվիրված 4 տոմ ունի՝ Սուրբ խաչի Երևման, խաչվերած, Վարագա Սուրբ խաչի եւ Սուրբ խաչի գյուտի տոները։ Այս 4-ից 3-ը նշվում են քրիստոնյա բոլոր եկեղեցիներում ու միայն Վարագա Սուրբ խաչի տոնն է զուտ հայկական ու կատարվում է միայն հայաստանյան եկեղեցիներում։ Բելլալայան այսօր։ Մարզասերների համար Թբիլիսիում ավարտին մոտեցող շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկության կիսաեզրափակում հայկական շախմատի առաջատար Լևոն Արունյանի մրցակիցը կլինի Մաքսիմ Վաշելագրավը։ Եզրափակչի մյուս ուղեգիրը կվիճարկեն ամերիկացի Ուել Սիսոնը եւ չինացի Դին Լիրենը։ Կիսաեզրափակչի առաջին դասական պարտիաները տեղի կունենան սեպտեմբերի 19-ին։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է ոչ մեծ անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարի մթյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 14-ից 18, ցերեկը 26-ից 31 աստիճան տաքություն։